da zašanohu gospodaru svih svjetova, gospodaru dana sudnjega, milostivom i samilostnom, na svim nirmetima i na svim blagodatima koje je podario čovječanstvu. Neka mu iskrena hvala njemu jedinome, to je ljudsko narodu darovao Kur'an i Kerim, koje će učini uputom za sve one koji su radom obdareni i koje će učini uputom za sve one koji žele biti upućeni. Svjedoči mi srbim da je Allah sve da šanuhu u ozrme za danost jedino istinsko božanstvo koje istinski i na pravi način da služuje biti obožavan. I svjedoči mi srbim da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam njegov rok minjenik njegov poslani. Dakle, sallallahu alaihi wa sallam na njega, na njegovu porodicu, na njegove sahabe i na sve one koji iskide njegov put do sudnjega dana, amin, ja rabbal alamin. Gospodar naš, mi te molimo za dženet i za svaku riječ i za svako tijelo koje voli do dženeta, i molimo te da nas spasiš i sačuvaš od džehennema i džehennemske vatre i od svake riječi i od svakog djela koje voli od te vatre. Gospodaru naš, mi te molimo da nam pokažeš istinu istinom i da nam da je slijedimo i da nam pokažeš zabudu zabudom i daš nam da je se konim. Amin, ja rada rada, amin. Draga braćo, sinjeni džematlije, evo danas već izmiče polako prva trećina mjeseca Ramazana. Govorili smo u prethodnoj hudbi da je Ramazan sastavljen iz tri dijela. Odnosno, riječ Ramazan vuče korijen ili trpi korijen od tri slova. Rahmat, bas. Rahmet, Božja milost, malo kirep ili Allah, Allah, Allah, Allah, i zaman, odnosno zaštita od džehennemske vatre. E ova prva trećina Ramazana danas polako izmiče. I svaki vjernik i svaka vjernica treba da razmišlja dobro o tome kako su potrošili ove mubarek dane, kako su potrošili ovu prvu trećinu mjeseca Ramazana. Ova prva trećina mjeseca Ramazana, kako sam rekao, jeste milost Allahu Adelešanovu. A ona se ogleda u milost Allahu Adelešanovu prema svojim robovima. Dakle, Allah Adelešanovu odrebeđe nadom u tada spusta svoju milost svojim robovima. Ali isto tako, ona se ogleda u tome da Allahovi robovi treba da budu milosti prema Allahu Adelešanovu. Kako to? Pa tako što ćemo biti više pokorni. Ali ni tu se ne završava ta milost. Ni tu se ne završava ta milost. Nego ne ide dalje. Pa čak čovjek onda mora biti milostiviji prema Allahovim stvorenjima. Dakle, to je ljubav ili milost između Allaha i robova, i ljubav i milost između robova i Allaha i Lešanuhu, i ljubav i milost između samih robova. To je smisla ove prve trećine mjeseca Ramazana. I zato na svakom muslimanu i muslimanki da bude milosti prema Allahu i Lešanuhu, da što više namaz obavlja i da bude milosti prema Allahu i Subhanu wa ta'ala korenima. Jedne prilike poslanik sa Allahu alaihi wa sallam hadisu koje vjerovatno većina od nas zna, je tri puta rekao amin, amin, amin. To je rekao dok je bio na Mimberu. Onda su ga sahabi radi Allahu anhum pitali zbog čega si rekao tri puta amin o Boži poslanike. A poslanik alaihi wa sallam reče, došao mi je Melek Džibril, pa mi je rekao neka je proklet onaj koji doživi starost svojih roditelja, a ne budu mokršteni grijesi. Pa sam ja rekao amin, odnosno Bože utičaj. Pa onda Žibrijan Alehi se nam rekao, o Boži poslaniče, neka je proklet onaj koji kada se tvoje ime spomene, ne donese zelovat njega. Rekao je poslanik Alehi se nam, amin. I onda treći puta Žibrijan Alehi se nam kaže, o Boži poslaniče, neka je proklet onaj kome prođe mjesec Ramazan, a ne budu mokršteni svi njegovi grijesi. I onda poslanik sa Allaho da se nam reče amin. Ne bi poslanik kada se nam da žabe ovo rekao. Jer poslanik kada se nam je znao, pogušen naravno za Allaho da šanohu. Da onaj ko bude pokoran Allaho da šanohu ovom mjesecu, Allah će mu postiti sve njegove grijehe. Kao što je rekao poslanik sa Allaho da je sve Men sami Ramadana i imanan neski saban, upira da bu mata kada je min zembiti. Ko ovaj mjesec, provede u pokornosti Allahu Želešanuhu, vjerujući Allahu Želešanuhu i nadjući se Božje milosti, ti će mu, kaže, njegove prijašnje grijesi biti oprošteni. I zato poslanik Ali nam kaže, ko to ne doživi, ko ne koristi tu priliku, neka je proket od strane Allahu Želešanuhu i neka je proket od strane Meleka i neka je proket od strane Božjih poslanika i svih dobrih ljudi. Ima puno prepreka na putu ka Allahom Želešanuhu zadovoljstvu, pogotovo u ovom mjesecu Ramazanu. Dakle, Allah Želešanuhu Želešanuhu je dozvolio šeitanu i iblisu alaihi lahne da postavlja prepreke Allahom stvorenjima, kako se ne bi približili Allahu Zalešanovu. Ali onaj ko istinski vode Allahu Zalešanovu, ko istinski spozna milost Allahu Zalešanovu prema njemu, on će biti pokorna Allahu Zalešanovu i ništa od tih prepreka ga ne može čurjetiti da izrazi pokornost Allahu Zalešanovu od jedna djelara. Prva prepreka koju Ibrije, koju uh, e, Ibrije Zalejni Rane postavlja čovjeku, jeste njegova duša čovjek, Allah za nešanu da je zavarne mene čovjeka stvorio takvim da on slab. Dakle, Allah za nešanu je stvorio dušu čovjeku koja je slaba. I ona se u Kur'anu spominje kao nešto dan mare, odnosno ona duša koja stremi ka zlu, koja stremi ka nečemu što nije dobro. I zato svaki čovjek, posebno ovoj prvoj trećini mjesec Ramazana, svaki vjernik, a nakon toga i ove prostore dvije trećine mjesec Ramazana, treba i treba i treba će, ako ovo zanišala, da povede računa svojoj duši, da od ovog stepena duše koja tera čovjeka na zlo, prograbi u dušu drugi stepen, a to je stepen nefsul muslimine, ili duša koja je svirena, koja je pokona Allah Zrešanu, koja je uvijek svirena i koja je zadovoljna s onim što Allah Zrešanu u njoj da. Naše duše su mjesto naših želja. Puno puta duša čovjekova tera čovjeka na neke grijeha, ali zato čovjekom razum treba dobro da razluči šta je dobro, šta je loše za čovjeka. Zato čovjek nikada ne smije da postigne za hranu. Čak i ako postigne odmah nakon toga, treba učiniti kako dobro djelo posebno ovom mjesecu Ramazanu, kada god učiniš tako loše djelo, daj makar jedan dinar, daj makar jedan euro, daj makar 10 centi iz na koj, onoga ko, ko, ko je žedan, na hrani nekoga ko je postio, daj nekome kome je pomoć potrebno. ako učini bilo tako dobro djelo, kako ti je lahko da još bilo ne bi zaobijeslo ovoj prvoj trećini mjesec Ramazanu. Kada govorimo o ovoj prvoj trećini mjesec Ramazanu, o pokornosti Allahu Đelešanu, ne možemo da ne spomenemo teraviju namaz. Jedne prilike poslanik sa Allaho da je celem reče svojim sagma, kaže, men stavlja Ramazane, kaže poslanik sa Allaho da je celem, ko kaže, ostaja, ti objete s Ramazan, sve teravije u mjesecu Ramazanu, ne ja imam imam sa njegovim imamom, dakle, ako stanja sa imamom, ne bi sme jedni bili da mi na mjesec veći do mjesec, kaže, hata jer celi, sve dosta dok imam sam ne završi, dakle, da mi prije nego što imam završi, kaže poslanik sa Allaho da je celem, da ćemo biti, kaže, oprošteni njegovi grijezi. I kaže, poslanik sa Allahom, ne mislim, on će sada doživjeti Allahom za žanu milost. I on će, kaže, sada ćemo se upisati, isto to, kaže, da je panjala čitavu noć, kaže, poslanik sa Allahom, ne mislim. Samo ako bude izdržao, dosta je imam panja. Ovaj hadis ideš je budavu, i ovaj hadis ideš imam krmizi. Oba, obe verzije hadise, sači, odnosno mi Da se kaže, poslanik sa Allahom, ne mislim, ko ti panja u svakoj noći od mjeseca Ramazana, po cilu se ramiju, dok imam ne završi, Sada mu se piše isto kao da je klanjao čitavu noć. Dakle, kao da je klanjao, kao da je proveo čitavu noć u ibadetu i pokornosti Allahu Zalešanu. I sada on zaslužuje Allahu Subhanahu wa ta'ala milost i Allahu Subhanahu wa ta'ala oprost. Druga prepreka koju čovjek nalazi pre sebe kada hoće da bude pokorna Allahu Zalešanu jeste dunjalu. Allah Zalešanu ovo žele zelagova je stvorio dunjalu kao iskušenje svim ljudima. I posebno u mjesecu Ramazanu čovjek treba da bude svestan na dunjavu i to uživanje ovog dunjavučka da su oni samo ispuštenje za čovjeka. Jedne prilike, Abdullah ibn Abbas, jedno veliko ime, od imena Ashaba van Vanhum kaže, kada je zaista Allah Zerašanu Mođeda Đeralu upodijelio dunjavu u tri dijela. Prvi dio pripada, kaže Abdullah ibn Abbas, prvi dio pripada vjernicima. Drugi dio, kaže Abdullah ibn Abbas, pripada munafisima. I treći dio, kaže, pripada onima koji nisu vjernici, dakle, nevjernicima, kjatirima. Dakle, prvi dio dunjavu ili prvi dio ovoga svijeta pripada vjernicima. Šta to znači? To znači da svaki vjernik uzima od ovoga dunjavu kod ovoga svijeta ono što mu je potrebno. I time se zadovoljava. Onaj koji je licemjer, on se kisti ovo dunjavučkim ukrasima i zinetima. A onaj koji je nevjernik, on to ne u grijesima. Dakle, samo uspješan onaj koji je vjernik i samo uspješan onaj koji vjeruje Allah da je samo u i bila mu pokora na ovome svijetu. Također, Treća prepreka na putu ka Allahu Đelešanuhu u mjesecu Ramazanu, isto tako i u prethodnim mjesecima, jeste upravo i šeitan. Šeitan gleda da zavara čovjeka na svakom času i svakom koraku. Dakle, kada god čovjek hoće učiniti po dobro, šeitan gleda da ga zavara, da ga odvrati od tog dobra. Koliko god da čovjek želi da učini kako dobro djelo, šeitan gleda isto toliko, jer tu puno više da ga odvrati od tog dobrog djela. I da ga natjera učini kako, kako god loše djelo. Kaže Rukman, alaihi sram, Boži poslanik, kada to je svoga sina, kaže, o, sinko moj, zaista je, kaže, gunjalo pisto kao more. Kaže, neka bude, kaže, ti slobi, kaže, jednom lađom. Ta lađa neka ti bude, kaže, bogobojaznost. A neka, kaže, u mražnost te lađe bude iman ili vjerovanje Allah, da je A jedra, kaže, te lađe neka budu te veku. Ili otvarenje na Allah, da je šanom. Kaže, jedino će tako uspjeti, kaže, o, sinko moj. To su savjeti Lukmana, ali ih i se I Četvrta prepreka na koju čovjek ne ilazi u mjesecu Ramazana i van njega kada hoće da se približe Allahu subhanahu wa ta'ala jeste društvo. Ako čovjek nije s onima koji su pokorni Allahu Đelešanuhu i ako se druži s onima koji nisu pokorni njemu, onda njom ne može biti dobar. Kaže Allah Đelešanuhu kada nas savjetuje kako da budemo bogobojazni i kako da onda da izdržimo da budemo bogobojazni do sve našeg života, kaže Ja je vada je Muhammed, ja su Allah, ma sabihim. Kaže, ovo vjernici, oni koji vjerujete, što su se, kaže, držite Allah za šanu, bojite se, kaže, Allah za šanu, jako, kaže, dobro. A nakon toga se ne budite uvijek sa vjernicima. Jer tako ćete biti od onih koji su pokorni. Jedino na to recept za ustrajnost u pokornosti Allahu Žešanu, da budemo s onima koji su odabrani, koji su pokorni. Kaže je poslanik sa Allahu Ali Veselam, kaže Meru Ala Dini Habibi, kaže je poslanik Ali Veselam, čovjek je kaže u društvu, a po društvu loše ga kaže, on je isto tako kaže loše ako u žurcu dobro govorite, tako kaže poslanik sa Allahom, jer sam loš. Isto tako kaže poslanik sa Allahom, jer sam dobar. Dakle, koliko god da čovjek želi da učini kako dobro djelo, mora isto tako gledati da bude s onima koji su dobri. Ako bude s onima koji su dobri, koji su pokorni Allahom, Zerašanomu, i on će sam biti pokoran. Ako bude s onima koji su nepokorni Allahom, Zerašanomu, on nema što da traži. On nema što da traži. Tako da, ja molim Allah, Zerašanomu, Zerašanomu, da nas učinje onih koji se pokoravaju njemu, koji odgovaraju pozitivnim odgovorom na sve ove prepreke koje je šeitan sada e, ispred čovjeka na putu pokorio se Allahu Đelešanu. Ja molim Allahu Đelešanu od Žeda Đelalugu da nas učinje od onih koji se pokoravaju Allahu Đelešanu, koji se pokoravaju narednama poslanika sa Allahu Đelešanu, koji čine dobro i koji su spoznali pokorio se Allahu Đelešanu koji su spoznali da je Allah Đelešanu taj koji on nas traži da on budemo pokorni i koji su spoznali da je poslanik sa Allahu Đelešanu najbolji učitelj. Srpam ti o tome jednu stvar, da onaj pokonja jedan par namaz u toku mjeseca Ramazana, isto kao da kvalio 70 farza ova njega. Pa onaj ko kvalio pet dnevnih namaza u džemata, ili van džemata, isto kao da je kvalio 350 namaza van mjeseca Ramazana. Pa bi samo u jednom danu, a pa onaj koji kvalio pet puta dnevno, svakog dana u mjeseca Ramazana, isto kao da je kvalio 10.500 namaza van mjeseca Ramazana. Vidimo koja je sa Allahu ili Šanu u ovom mjesecu Ramazanu. Zato iskoristimo ovu drugu trećinu mjeseca Ramazana, odnosno mjeseca oprosta sa Allaha Đelešanu. Iskoristimo ovu trećinu mjeseca malo pireta, kada Allaha Đelešanu oprašta grijehe onima koji žele da im Allaha Đelešanu oprosti. Ja molim Allaha Đelešanu da žele zadovu da nam on bude draži od naših imetaka, da nam on bude draži od naših porovica, da nam on bude draži od nas sami. Molim Allaha Đelešanu da žele zadovu od ovom kojom ga je molio njegov odabrani rok i budi poslanih dana, sada i sada kada je rekao, O gospodaru moj, daj da mi kudine vrške slavne pitke vode usred jasne žege. Amin, ja rebe, amin. Kada im nas jedan selam, kada je znam, selam Allah, ima neki da ti selam, selam Allah, selam Allah, selam Allah, الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام محمد كما صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون استقم الصلاة الله أكبر